Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit. Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio. Amb el treball en redacció de Saba Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saludar com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.la977.com. I que més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, on la pregunta que vos fem en el dia d'avui és traspassaries a Mustafi si fa un món europeu? Per quin preu? És la pregunta doble que vos fem en la nit d'avui. Traspassaries a Mustafi si fa un món europeu? Per quin preu? És evident que que el començament de eh, la Eurocopa de França 2016 es canvia tots una miqueta la perspectiva. Ja no només està l'erial d'informació del València Club de Futbol, poca, no anem a enganyar-se, encara que sembla que esta setmana podria ser una setmana clau per a començar a haver-ne moviments. Apunta a això, després els fets i els esdeveniments ens diran si només són informacions que arriben des de fora i que no entronquen amb la realitat actual del València o si per contra el València va aconseguir realitzar algun moviment. El que encara almenys per a deixar de donar la sensació de feblesa que té el conjunt valencianista en el mercat. Que és cert que té dificultats, però que probablement hagin quedat excessivament marcades per el problema de fair play financer que té el conjunt de Mestalla. Probablement, amb alguna eixida més o menys clara, aparaulada o avançada, és possible que el València, en quan puga, es llança de primeres a tancar algun fitxatge també per tant d'oferir-li alguna cosa a la seva afició a l'hora de poder eh, continuar amb la campanya d'abonaments que acabava ahir dia 11 de juny, el primer termini per a les noves altes, aquelles que volien gaudir d'aquest 5% que el València donava als abonaments que domiciliaren eh, per pagament bancari fraccionat l'adquisició del passe per a la campanya vinent. Amb tot això, com vos deia, eh, l'Eurocopa eh, deixa pues, moltes coses. Com vos deia, no és que l'Euro vaig a ser el tema principal d'informació d'este programa, però tampoc anem a girar l'esquena a l'actualitat. També és cert que ens neguem a que el fet de parlar de la selecció, d'informar d'ella o de tindre opinió al voltant del que passa en el combinat de Vicente del Bosque siga coto únic i exclusiu de la premsa de Madrid. En València tenim el suficient criteri per a parlar de la selecció i també la nostra opinió per a parlar del combinat nacional. I així ho anem a fer. Com deia, no serà el tema únic ni el principal del nostre programa, però, lògicament, sí dedicarem cada nit alguns minuts des de la nostra perspectiva en clau valenciana, baix el nostre criteri, que sabeu que difereix moltíssim del de la premsa de Madrid, a parlar de l'equip de Vicente mm, del Bosque. I, lògicament, la Euro ens deixa dos temes poc agradables i una bona notícia. Els dos temes poc agradables, ja ho sabeu, el divendres va esclatar l'escàndol al voltant de David De Gea, i d'una suposada acusació d'un testimoni protegit sobre la participació en uns fets poc recomanables. Mentre que en el dia d'ahir hi hagué una autèntica i lamentable batalla campal en Marsella entre hooligans anglesos i aficionats russos. Com seran els russos que els hooligans són els que peguen a fugir? de moment, la UEFA ja ha pres mesures, no sé si suficients o insuficients. La primera, han decretat la llei seca, prohibida la venda d'alcohol en les ciutats dels partits en els dies de partit. I la segona, han amenaçat Rússia i Anglaterra que se tornen a produir esdeveniments com els d'ahir, les dues seleccions marxaran cap a casa. Bueno, aquella la qual la seva afició munta el canyaret. Ahir me costa de creure que una festa en la que el màxim responsable és Ángel María Villar, que va fer una amnistia per al Barça en Copa del Rei, acaba expulsant una selecció i desvirtuant el xiringuito econòmic que té muntada la UEFA en esta competició, que per això l'han passat de 16 a 24 equips per a que hi hagi més encontres i recaptar més pasta. I la part positiva és Mustafi. Vos dèiem el dimarts, seleccionat Rudiger li ha obert les portes a Mustafi. No tan sols li ha obert les portes de l'11 a Mustafi, si més no, que el defensa central del València ho va aprofitar marcant el primer gol de la selecció espanyola davant Ucraïna. De la selecció alemanya davant Ucraïna. Per això la pregunta que vos fem el dia d'avui, traspassaries a Mustafi si fa un bon europeu? Per quin preu? És la pregunta que vos fem. 11 i 37, ràpidament, a les 5 fotos que hi ha molta tela que tallar. La setmana de Kostic, segons diversos mitjans de comunicació alemanys, esta setmana es podria avançar molt en el traspàs del Serbi cap al València Club de Futbol. I sobre Diaguarà sembla que també hi ha novetats. Segons Sky, eh, italià, i també, segons el Corriere di Bologna, el València ja hauria rebut una primera oferta... Perdó, el Bologna ja hauria rebut una primera oferta del València que rondaria els 15 milions d'euros per a fer-se amb el mig centre però tindran que eixir i en la pole per obrir el moviment d'eixides en Mestalla està Berlán Santos per qui Olimpiakos ha mostrat un viu interès però amb xifres encara molt lluny de les preteses pel València. Entre bancs solventats, López Muñiz acabarà signant d'esta setmana pel llevant d'una Esportiva tot i la intromissió del Rayo que volia també al míster escollit per Tito. Gol de Mustafi Cabert, el marcador en la victoria de Alemania sobre Ucrania, per 2-0. A mes de males, tres 3 a España davant Txèquia el en la portería después del escándalo de Gea. Les paraules de Del Bosque apunten a la titularidad del portero del United. Hombre, si vemos que merma las capacidades del jugador, tomaríamos medidas. En caso contrario, pues en caso de que no sea así, pues eh, actuaremos como lo íbamos a hacer. les 11 de la nit i 38 minuts. Vos recorde, la pregunta en el dia d'avui, pregunta doble, traspassaries Mustafi si fa un bon europeu? Per quin preu? 11 de la nit, 38 minuts, pausa per la publi i estem de seguida per a parlar-li tot el que dona de si el món de l'esport tot i diumenge, tot i juny, tot i no haver així, a Esports, juny 97 i els esports en en el 97.7 ràdio fins a la 1 de la matinada. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Te agrada ir a correr? ¿Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. Total la sobre los cursos populares. Es con seis desmillos especialistas y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Superrunning. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 de la nit i 30 min, i 40 minuts, perdó. El València Club de Futbol destacava la setmana passada per la rumorologia i la sensació de bloqueig que hi havia. En les últimes hores les comunicacions o la informació que prové des de fora, ja sabem que el club s'ha bunkeritzat i que hi ha que estar molt pendent de lo que es diuen els països on militen els futbolistes que teòricament, als quals teòricament aspira el València, se parla, per exemple, en Alemanya de Filip Kostic, que diuen que està més a prop del València. En Alemanya i en Sèrbia ja parlen del possible fitxatge de l'extrem i que esta setmana podria ser important perquè les últimes hores s'haguera eh, produït un acostament eh, i eh, estarien cada volta més a prop les postures sobre el preu del traspassament. En un principi sabeu que el club alemany demanava 15, havia arribat a dir que 20, però com vos diguem des d'un principi aquesta sintonia, al voltant dels 10 quilos, probablement algú menys, Filip Kostic poguera acabar sent el fitxatge del València Club de Futbol per a la banda esquerra. Entre d'altres coses, perquè com vos contarem el dia 2 de juny, era el Villarreal el que s'anava a fer amb el servici de Cherisev. No és encara oficial, probablement ho serà demà o al llarg de la setmana mirant, però el Villarreal compra el 50% dels drets de Denis Cherisev per una quantitat propera als 7 milions d'euros. Com deia, hi havia bona sintonia entre el Villarreal i el Real Madrid, bona sintonia entre Fernando Roig i <coughs> el president del Real Madrid, Florentino Pérez, el qual ha dut a un terme mig. Ni una sessió, que és el que en un, en un principi es poguera preveure, ni un traspàs perquè el jugador pues, eh, hi ha dubtes al voltant de les seues lesions, és a dir, el Villarreal se fa amb el 50% dels drets de Txerixef. Per això, el València sabia que Txerixef no anava a continuar i per a reforçar l'eixa banda esquerra és Filip Kostic, el que entra anomenat a ocupar el lloc que va deixar, en este cas, Txerixef, que durant sis mesos havia vingut cedit al València de Futbol, però que tot i la predisposició, no anava a continuar, no va a continuar en el conjunt de Mestallà, perquè, com vos contàvem el dia 2 de juny, se'n va cap al Villarreal. D'esta manera vos ho contàvem. La veritat és que a hores d'ara el València sap que n'hi ha un entrebanc grandíssim per a que Txerichev continue la temporada vinent en el València Club de Futbol. I aquest entrebanc no és un altre que un equip que està a 45 quilòmetres de distància, li diuen Villarreal. Una volta, Marcelino García Toral ha comprovat que el Barça fa efectiva la clàusula de recuperació de Denis Suárez, ha exigit per activa i per passiva que l'opció número 1, sí o sí, me parlen des de Villarreal, que més que una petició és una obsessió de Marcelino García Toral, és la de fitxar Denis Cherisev. I a això hi ha que afegir-li que el Villarreal no està tan econòmicament apurat com el València, ja vos venim també contant des del dilluns, tope del fair play financer, hem d'afegir que el Villarreal, a hores d'ara, Fernando Roig, té molt bones relacions personals amb Florentino Pérez, la clau del Real Madrid, i que per això el Villarreal pot optar per ixos diners que té el Villarreal a no una sessió, si més no un traspàs pues, ha sigut eh, mitat i eh, eh, Un traspàs, però pel 50% dels drets de Denis eh, Per això és còstic, l'home perquè diuen en la premsa sèrbia i en la premsa d'Alemanya, Sala Folgado, que tal? Molt bona nit. Hola, Manolo. Que esta setmana podria haver eh, una, un acostament definitiu ja cap al València Club de Futbol. Sí, eh? però és informació, Manolo, que arriba efectivament des de la premsa sèrbia mhm, fonamentalment, mm -hmm. també informació que rebota la premsa en, en Alemanya, però parla de, i dona dades molt, molt concretes respecte mm -hmm. als mhm. moviments del València en les últimes eh, hores, parlen de, de xifres, parlen de quantitat que estaria al voltant dels 15 milions eh, d'euros, de fitxa d'1,5 per al eh, futbolista, és a dir, que mantindria més o menys la xifra que eh, percebia en l'Stuttgart i que a partir d'ahí la lectura que s'extrau, es, que Manolo, de, de la incorporació de Còstic la pròxima setmana, sempre que finalment pues esta informació eh, siga certa i, i qualle, és que el València eh, va alliberar també algun futbolista va eixir del seu vestidor per ajudar el fair play financer, perquè bueno, les informacions apunten a Kostic, les informacions també apunten, ja parlarem d'ella a Diabarà, les informacions continuen parlant de Gustavo Gómez, uh -huh. vull dir, se parla de molts futbolistes, tots valen diners i a partir d'ahí el València ha de començar a, a lleugerar càrrega de nòmines en el vestidor, si no serà, serà complicat perquè tots no caben. Parlava de Diabarà, En Itàlia ja es parlen també de dos possibles ofertes i de l'amenaça de la Roma, encara que diuen que el València és qui està fent més moviments per este mig centre del Bologna. Bueno, si Costi va al 15, per a la premsa sèrbia, per a la premsa d'Itàlia, el València podria pagar 13 milions d'euros més eh, bonus, està sent una opció, o 10 milions eh, d'euros més el 20% d'un traspàs eh, o d'una futura sessió de Diabarà cap a qualsevol altre club després de comprar-lo el València. És a dir, 13 més bonus o 10 més un 20% d'una futura sessió o traspàs. Però està ahí la Roma també, la vigilant. Roma, sí, la Roma estava darrere d'este futbolista, efectivament, igual que també Còstic. Sembla que en les últimes hores hi ha hagut una eh, <clears throat> oferta important del Sevilla per a tractar de, de portar-lo cap a la seva plantilla. Gustavo Gómez eh, va dir que fins que no acabara per a dir la Copa Amèrica no se sentaria a parlar d'ofertes. Ja ha acabat per a Paraguay la Copa Amèrica. Amb el etern fracàs que es diu Ramon Díaz, que va ser un desastre com a jugador, encara que tenia era molt de nom, i un desastre com a tècnic, Paraguai ja està de tornada a casa i, per tant, a partir d'ara, els moviments entre València i Lanús parlen de 7 milions d'euros en l'oferta que el València podria fer <clears throat> per el central paraguaià del conjunt argentí. Però, ojo, que també hem d'estar pendent de les eixides. Eh, la que sembla més a prop és la d'Erlana Olimpiakos, o la que més insistència o la que més visos té de fer-se realitat. El que passa és que entre el 6 i pico que demana el València per Adelan Santos a la sessió que d'entrada ha, dem ha demanat Olimpiacos o un màxim de 3 quilos per este futbolista, encara les postures s'ha bastant molt allunyades. Però sí que sembla que eh, Aderran està en la pole per abandonar el València. Sí, vol seguir, l'Olimpiacos eh, el vol, però bueno, pues, eh, a partir de moment no hi ha acord entre els clubs, entre les xifres que dona Olimpiacos, més partidari d'una sessió, uh -huh. que les xifres que demana el València Manolo, que seria un, un traspàs. En efecte. Eh, per cert, lo de Albiol va, però per a llarg. Albiol continua sabent, sabent i sent conscient de que la clau és que De Laurentiis acabe doblant el xenoll. I ell pensa que a la llarga, davant la negativa de, de renovar contracte, De Laurentiis acabarà doblegant i, si no, facilitant-li a atenint-se a un preu més raonable. Això és el que pensa el futbolista. Això pel que fa al València Club de Futbol. Hem de parlar del Llevant Unió Esportiva Salva sobre eh, Juan Ramón López Muñiz, que en un principi semblava que s'havia entromès el Rayo, però sembla que finalment Muñiz ja havia parlat i li havia donat la paraula a Tito, i per tant, tot i l'interès, tot i la turbulència, tot i la interferència que havia provocat el Rayo Vallecano, Muñiz serà l'entrenador eh, la en la banqueta granota per a intentar novament l'ascens a primera divisió. Sí, encara que el perfil de Muñiz pues, no té res a veure amb el perfil de, de Paco Gémez, que fins ara pues, era l'actual tècnic del, del Rayo Vallecano. Sembla que Martín Pérez en les últimes hores havia decidit canviar de, de perfil en quant a la figura del tècnic que ocupar la banqueta del, del Rayo per a la pròxima temporada. S'havia fixat en Muñiz, mm -hmm. se va encendre la llum roja en el llevant, però al final, Manolo, encara que no s'ha tancat la documentació ni el pagament de Muñiz cap al, al Corcón, sembla que aquesta intromissió del Rayo ha quedat en res i que Muñiz la pròxima setmana se signarà tot. Diners per a l'Alcorcón i serà el nou tècnic del Llevant Unió Esportiu. Perfecte, un juvenil, eh, un Llevant que en el seu juvenil en el dia d'avui ha empatat a un davant l'Atlético de Madrid en la semifinal de la Copa del Rei la setmana que ve se la juguen deixa oberta l'eliminatòria se la juguen en el Cerro de l'Espino davant l'Atlético de Madrid este del nostre bon amic Òscar Fernández. I hem de parlar de futbol femení i hem de parlar de un campus jo crec que peculiar que se va celebrar eh, i que el celebra una jugadora del Llevant Unió Esportiva femení. Eh, parlem ja Adriana Martín. Adriana, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, eh, encara que utilice el valenciano, imagina que Adriana no tendrá cap problema. Es una mon, si yo creo que ya eh, tota, una miqueta de les llengües dels jocs on ha estat, no serà massa complicat entendremos. Si tienes algún problema, Adriana, pasamos al castellano y si no, continuamos con el valenciano, ¿de acuerdo? Nada, no hay problema porque yo hablo catalán. No se parece, bueno, se parece un poco al valenciano, pero, pero yo hablo catalán, es un poco diferente, pero nada, no hay problema. Perfecto. Bueno, pues eh, vos diría que eh, a parlar a Adriana Martín diumenge de que és jugadora del Llevant, este cada setmana s'ha produït el derbi, victòria 3-0 del, del València, no li va eixir massa de pell al conjunt granota encara que ja era l'última jornada, Adriana. No, vols que et contesti en català millor o en castellà? En castellà millor. Vale, pues perfecto. La verdad que, bueno, íbamos con, con muchas ganas, ¿no? A ese partido. bueno, supongo que después del resultado que obtuvimos en, casa el partido anterior contra el Granadilla, pues íbamos con, la moral muy alta, con, con, muchas ganas de afrontar ese derby y sobre todo porque en las últimas ocasiones se nos ha dado muy bien. pero, pero bueno, no salieron las cosas como, como quisimos. Eh, entrenamos muy duro toda esa semana, bueno, pues eh, muy pendientes del Valencia pero, pero bueno, sabemos que, un derby pues siempre es muy complicado, ellas también nos tenían muchas ganas y, bueno, pues como digo, no, no nos salió como esperábamos, pero la ilusión estaba ahí, el trabajo estaba ahí, las ganas estaban ahí, así que no se le puede reprochar nada al equipo que lo dimos todo. En estos días que no tenía tanta actualidad eh, actualitat dels primers es es el momento en el que podemos ocuparnos de iniciativas que yo creo que son interesantes, no? De, que también es fan sport y ayuden a, sport, como la que va a tener Adriana Martín. De cualquier manera, abans que res, ¿cómo de la lesión? La verdad que muy bien, ¿no? Estoy dentro de lo que cabe, estoy contenta porque veo que, la lesión va avanzando según los plazos que manda el doctor. Entonces, bueno, esta semana que viene tengo visita, todavía no puedo correr porque la lesión que había estaba también afectado el cartílago, entonces bueno, esto hace que, todo <laughs> sea un poco más lento, pero, pero bueno, la verdad que estoy contenta y, con muchas ganas de, poder avanzar y dar un pasito más, que bueno, será el, poder hacer carrera continua y como digo, ¿no? con, esa ilusión de, una niña de, 15 años que justo empieza, entonces bueno, estoy deseando ir el jueves a la visita y que, me dé buenas noticias. Bueno, eh, volviendo para la madrina Martín, eh, ya de de de, de, la actualidad competitiva que tenía en el fútbol femenino que cada volta va agafando más protagonismo no tan sols a nivell espanyol, sinó a nivell europeu i mundial, amb tot el recolzament que estan donant les grans institucions al futbol femení, però eh, estan fent un campus que ens sembla una miqueta eh, diferent a la resta, i per això ens ha quitat l'atenció. Eh, el campus no és en València, és en Terol, però està molt a propet, o sigui que la gent que vulgui inscriure a les nanes podrà fer-ho, i dic a les nanes perquè el primer que de l'atenció, Adrián, que és un campus només per a xicones. Sí, ¿no? Es algo que aquí en Teruel pues eh, nunca habíamos tenido. Eh, hace eh, cosa de un año y pico pues se creó la escuela, ¿no? La primera escuela de fútbol femenino aquí en, en Teruel. La verdad que, que tuvo mucha acogida, la gente se animó enseguida y eso nos dio pie a hacer el primer campus, ¿no? El año pasado, entonces, bueno, vimos que tuvo un gran éxito y la gente nos pedía más, entonces, bueno, no nos lo pensamos dos veces, este año es la segunda edición y, bueno, es lo que digo, ¿no? Ojalá las que estamos hoy en día compitiendo a este nivel hubiéramos tenido en su época eh, la oportunidad de, poder competir o de poder participar en campus exclusivos para chicas, ¿no? Porque a veces sí que quizás eh, cuando nos queríamos apuntar a algún campus éramos eh, una o dos niñas, entonces, bueno, a veces es un poco complicado también para que los los padres en este caso se animen. Y bueno, hemos tenido una gran acogida aquí en Teruel, desde el primer momento se nos abrieron las puertas y, solo podemos decir que estamos súper encantadas y agradecidas con, todo el apoyo que estamos teniendo. Más fácil para que las chicas puedan eh, desenvolupar les eh, eh, arriba a coartar una miqueta vole tant de xicó, no per res, simplement, perquè eh, pues, pues, a eixa tan, tan, tan matinera, tan temprana, no és fàcil integrar-se i veure pues, que la superioritat física, que és evident que s'ha de tenen els nanos sobre, sobre els xicones, a voltes, no sé, fa que no estiguin massa còmodes. A la millor estar eh, tots xicones fa que puguen eh, això desenvolupar-se i produir-se millor i estar més còmodes i més, i més tranquil·les, no? Sí, yo creo que beneficia mucho a las niñas el, bueno, el que solo sean niñas, ¿no? Por ejemplo, una anécdota que nosotras tenemos en el, en el campus o en la escuela de Teruel es que nosotras, por, como bien dices, por esa diferencia física, tuvimos una, bueno, pues, eh, un límite de edad, ¿no? Que era de 6 a 16 años y tuvimos que ampliarlo un poco más porque, bueno, se nos presentó una niña de cuatro añitos <laughs> con toda la ilusión del mundo, equipada de arriba abajo, con sus botas, sus medias, su pantalón y su camiseta de entrenar y cuando ves eso no le puedes decir que no porque hay diferencia que haya con otras niñas. Entonces, nosotras cuando vimos eso se, nos iluminaban los ojos de alegría y, y, bueno, es lo que digo, ¿no? Sobre todo el apoyo que hemos tenido, el ver a estas niñas con la ilusión y recordar cuando nosotras empezamos, quizá, quizás las, dificultades ¿no? que nos encontramos y que a día de hoy, en este caso en el campus de Teruel, pues las niñas puedan disfrutar de un campo como es el Pirilla, que está en perfectas condiciones, césped natural, que puedan tener equipaciones, que puedan tener todo el material disponible, pues para nosotras es un lujo que, que tenemos que aprovechar y sobre todo pues eh, dárselo a ellas, ¿no? Eh, creo que para nosotras, ya te digo, es la mayor de las ilusiones y así se lo transmitimos también a ellas. precisament per ser per pertànyer tu, Adrián, a una generació que eh, ha obert un camí que estava encara molt tancat, ja s'havia començat a, una miqueta a obrir, però encara estava molt tancat. Jo crec que és, la teua generació és la primera gran generació que li dona eh, algo de, de renom al futbol eh, o, o que ha aconseguit algo de, de presència mediàtica del futbol femení en els eh, mitjans de comunicació. Precisament eh, per això, més jo crec que la teua integració, que estàs molt integrada en tots els equips de, de base del, del Llevant Unió Esportiva, fa que a lo mejor tingues una perspectiva para eh, poder hacer que ese lema que el campus, que es una miqueta yo de eh, cumplir somnis, cumplir sueños, eh, pues, puga dulce a terme al 100%. Sí, nosotras aquí en Teruel teníamos un equipo femenino por motivos pues del equipo, este equipo se movió a otro pueblo, entonces nosotras nos quedamos, digamos, sin fútbol femenino en Teruel y por eso es el lema de cumpliendo un sueño, ¿no? Porque a nosotras eh, nuestro sueño es el que te digo, pues que niñas de cuatro años o niñas de la edad que sean se presenten a, este campus con toda la ilusión, para nosotras es un auténtico sueño y como bien dices, ¿no? Eh, nuestra generación en ese momento pues eh, no teníamos esas facilidades y lo que tenemos que hacer nosotras es apoyarles, ¿no? Apoyarles dentro de, lo que nosotras podamos, de lo que dentro de lo que tengamos en nuestras manos, pues poder facilitarles todo lo que lo que bueno, lo que tengamos para que sea mucho más fácil, ¿no? Este inicio dentro del fútbol femenino Em, eh, ¿Quiénes actividades Tienen o vas a tener en este campus que no se va a tomar en el altre campus? Verme una miqueta del campus, fes una miqueta de, marketing, venga. Pues tenemos de todo, tenemos desde inglés, bueno, fútbol evidentemente, que se van a cansar de jugar al fútbol y, bueno, tenemos aparte de, entrenamientos que son eh, globales, como puede haber en todos los equipos, tenemos entrenamientos muy analíticos, en, los que las niñas pueden mejorar muchísimo su técnica, que, bueno, es, complicado encontrarlo cuando estás entrenando dentro de un grupo. Y dentro de, este campus, pues además tenemos, eh, tenemos dos tarifas, digamos que una es, bueno, como hasta las dos y media de la tarde y la otra es jornada completa, en las que se quedan a dormir. Entonces, bueno, se lo van a pasar en grande porque tenemos moviendo de actividades, tenemos excursiones, tenemos baile, tenemos de todo. Y bueno, el año pasado eh, las niñas se lo pasaron en grande, sobre todo en esas excursiones. Hubo una en, concreto que hicimos a, Barracín, Albarracín, ¿no? Actividades de la naturaleza con tirolinas, parques. Bueno, eh, las niñas disfrutaron de lo lindo y ya nos decían que, que cuando empezaba la siguiente edición del campus, ¿no? Entonces, bueno, <laughs> eh, este año repetiremos con esas actividades y con muchas más. Ya te digo que bueno, va a haber clases de baile también para las niñas, actividades en la naturaleza, juegos, va a haber de todo. Perfecto, pues ahora no me, ya queda que me recordes les dates y el yoke de celebración del campus para que aquellos aquellos pares que tengan una chicona que le agrade jugar a fútbol, que sí, que es en pero que está así mola propeti, que no van a tener eh, cap problema a la hora de arriba. Recuérdame les dates y el yoke, Adriana. Pues mira, las fechas son del 27 de junio al 2 de julio y el lugar es en Teruel. Eh, es en Teruel, aquí en la capital, además en un campo como lo que digo, ¿no? El Pirilla que para mí, que soy de aquí y estoy orgullosa y lo digo siempre, <laughs> de Teruel, es un orgullo, aunque sea poder pisar este campo para entrenar. Seguro que la gente lo eh, en alguna página de, internet. Sí, eh. en Facebook, en Twitter, está en todos lados. Perfecto. Está publicitando todos Y bueno, ya también aprovecho, ya que, hablamos de campus, para publicitar el, campus de Valencia en el campo Doctor Yuk, del 4 al 8 de julio, y bueno, también las niñas se lo pasan en grandes, solo de 8 y media de la mañana a dos y media, que bueno. Eh, que las niñas puedan encontrar campus femeninos allá donde vayan. Está clave, y en el polidesportivo de Doctor Yuke, en la zona de, de la Malvarrosa. Muy bien, Adriana Martín, que te recuperes pronto del genoy y que siga todo un éxito el campus. Pues muchas gracias por el apoyo. Seguro que con vuestro apoyo lo será. Gràcies, Adriana. Segur que d'algun campus més parlarem perquè és temps de, de campus i segur que algun més li dedicarem temps, ara que podem, que ja no hi ha, ja no ha tanta actualitat com habitualment o tan condensada, encara que s'afegeix, com dèiem al principi del programa, un contingut més al nostre programa, perquè cada nit no serà el nostre principal contingut ni l'únic, però cada nit anem a parlar, com no, de l'Euro 2017. I sempre ho farem comentant-ho amb l'especialista de futbol internacional, amb un d'ells, eh, de Superdeporte, el nostre bon amic i contertulí, Pablo Leiva. Hola, Leiva, què tal? Què tal? Buenas noches. En primer lloc, enhorabona per la guia que tragareu el divendres, supercompleta. Sí, muchas gracias. Hay, hay mucho trabajo detrás de ella, pero la verdad que ha valido la pena. César y tu, ¿no? Eh, sou els, els artistes. El que, el que, sí. César y tus abuelos artistas. Bueno, eh, este año César ha tenido un poco más de trabajo, hemos estado ahí, le, he querido apretar menos, pero la verdad que a cada cosa que, tenía que consultar, ya sabéis que, la, la, primera persona César, porque, porque es el modelo que, como yo siempre digo, el modelo que tengo ahí para seguir, porque la verdad que es un, experto de verdad y, de las personas que más saben de fútbol internacional en este país. Bueno, pues eh, comenzar a por el que viste viste en el de hoy, a primera de la vesprada, He visto el partido de Croacia, que ha guanyat 1-0 a Turquía, amb gol de Modric. Sí, la verdad que a mí Croacia es de las selecciones que, mejor sensación me ha dejado hasta ahora. Eh, el centro del campo ha salido con Badel, con Rakitic y con Modric. Modric ha hecho un partido sensacional. El tener a Badel al lado detrás, la verdad que, le mejora y, Rakitic también ha, cuajado un buen partido. El resultado parece corto, el resultado lo es, pero la verdad que la imagen de Croacia ha sido hasta ahora, hasta el momento en, en esta Eurocopa, de las selecciones que mejor pozo han dejado. En el partit de les 5 eh, de la vesprada ha sigut eh, Polònia, que ha guanyat 1-0 amb un sols gol a Irlanda del Nord, que ha jugat molt arropada darrere, i el millor d'Irlanda del Nord ha sigut la seva hinxada carlant, cantant del Sweet Caroline des de la graderia, que ha aparegut un vídeo deliciós tenint en compte els, eh, les dolentes notícies que ens estan arribant d'altres eh, aficions. Sí, la verdad que por lo menos incluso veíamos alguna imagen de aficionados polacos eh, entregándose las banderas con los de Irlanda del Norte, ese intercambio que por lo menos mejora lo que decía la imagen que ha sido pésima eh, en estos días de, Eurocopa. Eh, en Polonia, pues mm, sorprende y no el ver a Arkadiusz Milik a, un nivel tan tan alto, el delantero del Ajax, que yo no creo que tardará en, salir a una liga superior. veíamos como Irlanda del Norte, la defensa siempre estaba por Lewandowski, que es el futbolista que todos tenemos en mente, que es el, el líder de esta Polonia, le dejaban algo más de espacio, que no juega como delantero centro, que es como juega en el Ajax, ha jugado un poquito más atrás y con más libertad, y, la verdad que Milic ha hecho, un partidazo. Y el año de a ver el gol de Mustafi y después el de un juvenil, entre cometes, con Schweinsteiger, <laughs> Alemania 2, Ucrania 0. como siempre... ha fet dos parades grandíssimes amb 1-0 Manuel Neuer eh, jo ho deia en Twitter i que la tercera parada arriba al 2-0 d'Alemanya no decepció en Alemanya en aquella famosa frase que en el seu dia va fer eh, eh, molt coneguda Jorge Badano de eh, el tercer bostezo gol d'Alemanya pues, avui més o menys ha estat el mateix Sí, es un poco recordar las frases que hay en torno a Alemania, ¿no? El fútbol son 11 contra 11 y siempre gana. es de ¿no? <laughs> Entonces yo, yo creo que sí que ha sido un poco así. Tampoco ha sido una, una Ucrania espléndida, pero, pero yo creo que Alemania eh, tiene que demostrar algo más o tiene que mejorar la cara para ser realmente una candidata seria a la Eurocopa. El problema es que, que, los días se van agotando y no vemos ninguna candidata seria porque el primer día Francia no la vimos eh, jugar un partido espléndido, no tenía organizador y hoy en Alemania, que sí que lo tenía, eh, pues ha tenido un par de ocasiones Ucrania, ha sacado una potente de la línea que han tenido que utilizar esta tecnología de gol y, al final, pues como dices, Svastiger ha salido eh, y, ha, marcado los dos minutos de salir. Eh, sobre Mustafi, Mustafi ha marcado el gol, eh, ha tenido buenas acciones, con, sobre todo con, con Yarmolenko, un par, o, con los delanteros rivales, pero sí que creo que ha tenido, ha tenido ciertos errores en, la salida de balón y, y, se le ha ido a veces eh, la marca demasiado fácil. Creo que no ha sido el mejor partido de Mustafi a pesar del gol, eh, a pesar incluso de, resolver algunas acciones de, Ucrania. Bueno, pero además ah, eh, al estrés el España 3 del cual la parlarem Salva yo, la previa del partido de la selección española, pero ya dos partidos mes, en qué de fixarse en el del les en el irlanda suecia y en el del Snow el Bélgica-Italia? Pues eh, este es el grupo de la muerte, aunque parezca mentira viendo que, está República Irlanda y Suecia en este grupo, llamarle el grupo de la muerte yo creo que lo es porque, porque Bélgica e Italia el que pierda en este partido ya no tiene margen de error. Yo creo que es ligeramente eh, favorita para este partido Bélgica, eh, sobre todo ofensivamente. Eh, pero Italia es que al final con la experiencia que tiene y, sabiendo gestionar estos momentos y la defensa de tres, la, de la Juventus, yo creo que ahí tiene un poco también la, batalla ganada. Bélgica, todo el mundo tenemos esa dicotomía de eh, puede ser la sorpresa, pero también tiene muchos números de poder ser la decepción si no consigue quedar en una posición coherente en, esta Eurocopa. Y en el otro partido, yo creo que, la República de Irlanda eh, no llega por, encima de Suecia. Suecia al final tiene Ibrahimovic que te resuelve mucho. Veremos quién juega arriba en Suecia, si juega Berg o juega Guidetti. Pero, pero yo lo que sí que creo es que también la que gane de estos dos eh, de este partido del República Irlanda Suecia teniendo en cuenta que pasan los cuatro mejores terceros eh, puede tener pie y medio si, si luego saca un puntito contra Bélgica y contra Italia. Yo me apuesta me tira un poco, no soy demasiado objetivo, pero creo que mañana igual República Irlanda puede dar la sorpresa contra Suecia. Ah, se me apunte. Bueno, pues estaré muy eh, eh que sabéis que estaba Sentimos una persona a la cual yo parlaba mucho más de fútbol internacional, que se dedica a la representación de futbolistas Pero que está parando la oreja veure como fas, que es el mític Rafa Monzón, Y que le está agradando eh? Rafa Monzón són sí. machor <laughs> <laughs> Nada, pues entonces me, me, voy más contento esta noche de, de, haber estado con vosotros. Seguro que sí, Pablo, gracias. Venga, un abrazo. 12 y i 5. en de parar con lo de la selección española, Salva, en la cual todo gira en un principio al voltán del escándalo de De Gea i si, de, i, si, si de això li va passar eh, factura al porter del United demà a l'hora de ser titular o no amb la selecció de Vicente del Bosque. <clears throat> Sí, Manolo, si te sembla, eh, comencem escoltant les declaracions del seleccionador nacional de Vicente del Bosque, que evidentemente en esa rueda de prensa previa al partido que le espera de más, 3 de la befrada a la selección española en el debut de la Eurocopa. Primera pregunta, y muchas preguntas de esa rueda de prensa, Manolo, Dirichides, a la portería y a la situación de, Gea. Hombre, si vemos que merma las capacidades del jugador, tomaríamos medidas. En caso contrario, pues en caso de que no sea así, pues eh, actuaremos como lo íbamos a hacer. Eh, actuaríamos como lo íbamos a hacer si no mermas sus capacidades. Es a dir, que todo fa apuntar que demà De Gea serà el titular. Hombre, yo creo que és el més lògic. Vull decir, si Del Bosque parla amb el futbolista, el futbolista le diu que estas coses no li afecten, pues si en els plans de Del Bosque eren que De Gea fora el titular, no té per què eh, deixar de ser-ho el porter del United del Bosque. Manolo també referint-se a l'11, si el teclar, si no el teclar... Diu que fins l'última hora no acabaran de tancar aquesta formació, encara que sembla molt definida. Bueno, son situaciones que le hemos dado muchas vueltas, claro, para el equipo, para el equipo, para los once. No solo vamos eh, entramos en una situación del portero, en cualquier otro puesto le damos mil vueltas durante todo el año, a medida que va avanzando la temporada, cuando entramos en concentración y la decisión final, la última, la tomaremos mañana. Del Bosque sobre nervis del debut y del primer partido. Yo estoy nervioso siempre, aunque no lo parezca, y sobre todo tengo cierto respeto al comienzo de una competición. 24, 48, 72 horas antes, pues desde que estamos aquí eh, concentrados, desde que llevamos viviendo esta concentración, estamos, yo por lo menos no digo que excesivamente nervioso, pero sí alterado. El propio del inicio de una competición, el que hay que empezarla con una enorme emoción, sin eso es imposible jugar. Posible once per a demà, a les 3 de la vesprada, Espanya-Txèquia. Pues en principi amb De Gea en porteria, eh, amb Juan Fran, Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba en defensa, Iniesta, Busquets, Cesc en el mig del camp, i Dalt en atac, una banda per a Nolito, l'altra per a Silva, i pel mig el futbolista de la Juve, Álvaro Morata. 340.000 euros, segons s'acaben d'informar els companys de Copes, s'endurà cada futbolista de la selecció espanyola si aconseguixen guanyar eh, l'europeu. 12 de la nit i 7 minuts, tanquem de moment el temps d'europeu i el temps d'informació per a entrar en el debat tertúlia i anàlisi en esports 90 sentit fins a la 1 de la matinada. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i 8 minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi així a Esports 97 nit en la 97.7 ràdio, els esports fins a la 1 de la matinada on continua Folgado buscant eh, imatges curioses de l'Euro en el seu Twitter. Has vist ja la de, la de Joaquim Love? que està ahí tirant mà. Picava algo. <laughs> Sí. crec que li picava alguna cosa. Al, està tirant mà a la salsitxa, al <laughs> Blackburst. <laughs> el seleccionador. Hi ha una imatge que hauria de fer viral. És viral, eh? és viral ja, sí. Sí, sí col·locant-se el tema. Eh, col·locant-se el Blackburst, el seleccionador alemany. Eh, se riu el company de Superdeporte de Vicent Inales. Hola, Nini, què tal? Bona nit. Bona nit. Has vist la imatge? Sí. Eh, està el tio pues, acomodant-se, que diria aquell no? Està també, això és humà. Claro, és humà, vull dir, vull, vull, que, que estigui lliure de pecat que tira la primera pedra. Tens que guardar les formes, jo de veure de, damunt Quan hi ha tanta càmera... 5.000 càmeres... Pues no clar, al final t'enganxes. No li pega això a l'ou. No. no. No? Mira, parlant de l'ou, si te... ve... <laughs> <laughs> No li pega, no. O sigui, jo crec que acaba de donar la clau Michel Nidales, eh? Cuida molt la imatge. Low. No, ja, però, Joaquim no, Low. Però, <laughs> Diguent-se Joaquim dir, Low ja, més tard, ja, pront dir, ja, més, més ja, vull dir, bé, jo en això ja a, acaba Esports 97, comença la nit, gràcies, adeu i fins... Vull dir, ja mi, millorar-ho ja no anem a poder millorar-ho. De qualsevol manera, company i redactor en cap de la revista Primera Línia en Barcelona, Paco Gisbert. Hola, Paco, què tal? Molt bona nit. Bueno, nit, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Paco. Bueno, intentant millorar, millorar lo que esteu <laughs> dient. Sí, es complicado, eh? Hay dinero y se deixat molt eh? Paco, bueno, eh, bueno, ahí eh, estaré. Digues. Estic ansiós de sentirte, pero el cas torpe. És a dir, eh, oh. eh, eh, tu en ixe, en ixe àmbit eres... Bueno, entenc... Paco, Paco a, a... Semenets ja ho he previst primera línia i Paco pues, ha estat en alguns festivals de... de, de en alguns no, en, en tots, en tots. En tots. <laughs> Eh, Paco, a més, com a erudit del mm. València, que del futbol que és, i periodista que té una secció en la ràdio online eh, amb un ràdio... N'hi haurà poques opinions sobre el València més Golfo. autoritzades. A veure, sí, correcte. Vull dir, històries de golferies de futbolistes i del futbol, jo crec que coneguem tots. Mm. Val? La pregunta, i a més va per ahí un tant la pregunta que em fas demà en la columna que he signat en Levante Mercantil Valenciano és fins a quin punt els periodistes tenim que entrar en això, els periodistes esportius, o això se mos escapa. Hi ha una causa-efecte directa, que és el jugador està implicat en, Eh, parlem de Gea, lògicament, està implicat en un escàndol sexual, per dir-ho d'alguna manera, eh, acusació directa d'una testi testimoni protegida, eh, i això pot passar factura en el seu rendiment esportiu i ha ficat en dubte fins i tot que demà poguera ser el titular. Fins a quin punt el fet de publicar la declaració de la xicona, el paper oficial de la declaració de la xicona, els whatsapps del mòbil, que també dic jo una cosa, Mm, això no... se pot eh, manipular molt fàcil, Manolo. Primer, que això se pot sí. És, és, jo, el, teu és... número, <coughs> el teu número li poso jo el nom sí, en la meva agenda. Però, bueno, això tindran que veure... Barack Obama... Això, sí, sí Barack però Obama això hi ha manera de, però això hi ha manera de comprovar... Ja, ja està clar, sí, sí, està clar. Sí, <coughs> està clar. De, de fet, la gent el que no sap és que les converses de, de sí, Twitter, encara que tu no les guardes, mm. hi ha una carpeta, una carpeta oculta del mòbil, perdó, del WhatsApp, sí, se guarda, se guarda. on se queden totes. Sí. Jo penso... Encara que tu les borres, se queden. Les línies són molt estretes, val? Eh, eh, quan, quan forma part, quan aquestes circumstàncies formen part de la vida estrictament privada d'un futbolista, uh mhm. -huh. jo sóc de l'opinió que no n'hi ha que entrar. Si estem parlant d'un fet constitutiu de delit, de delit Exacte. Eh, en conseqüència, però mos els periodistes, però mos informativament se deu entrar bueno, també, pues, si, si, si ixe delicte o, o, ixe, eh, o ixe presumpte delicte la comès una persona vinculada al sector esportiu, pues, ens toca entrar. Ixa és la, la meva opinió, eh? Ara, quan són circumstàncies del tema que si ha carregat a una o una s'ha carregat a un, eh, cada un, tio, pot fer, mentre siga tota harmonia i pau i diversió, cada un pot fer el que vulgui i això no, ahir és on pensi que no devem entrar. Però clar, quan ja la cosa es posa més lletja, Paco, digues, <laughs> te la lía y te digo, vale, Paco, sí, sí, no, no. resolva tú. Vicente està, està disparat, eh? Mm. Bueno, a veure, eh, és una miqueta complicat tot. Eh, primer perquè jo no tinc proves, evidentment, jo no, es, no conec eh, la realitat. Jo sospite qui és la, te, la testimoni protegida, però no... jo també, perquè ho hem comentat tu i jo fora de mi, sí, i he coincidit i, i, i sospita qui és i no, però no he parlat en, amb ella que és amiga meva igual, i no, no he parlat en ella però bueno, també conec a Torbe des de fa molts anys eh, Torbe és un proxeneta un proxeneta des de fa molts anys i, i es dedica a això ell té un, una, en Madrid té una casa que es diu Villacerda eh, o eh, així, així l'anomena ell mhm. mm -hmm. i allí té 10, 15, 20, eh, 20 dones que es dediquen a fer porno, a la prostitució i a fer webcams. I ell eh, sí que és cert, i això ho sé, ho sé perquè, perquè m'ho contat ell, ho, ho he sentit i m'ho han dit le, algunes de les dones que han treballat amb ell, que ell bueno, pues, eh, utilitza les dones per eh, donar serveis a gent. No? I, I ell també, per una altra banda, i no, i no, no vull que estiga connectat, ell és una persona que és molt de ser amics de famosos, o sigui, d'aquesta gent que parla, que, que farda molt de, de ser amic de famosos. Correcte. No sé com ho expliqueu, no? Mm. És molt fàcil d'explicar. I és, no, no, jo sóc amic de tal, jo sóc amic de l'altre, jo tal, no sé quantos... I, i bueno, pues en els futbolistes té una debilitat, perquè ell, a més, és molt de l'Atlètic, i això sí que ho sé jo, i és, és un tio que, que bueno, pues que això, que li agrada estar en famosos, si és, el camí de Santiago Segura, i el camí de no sé qui, soc perquè a Torbé li agraden dos coses, o tres, no? Una és el diner, els diners, una altra és el sexe i l'altra és la fama. I, i aquestes tres coses juntes, pues, eh, és, no m'estranya gens el que ha passat, no? O sigui, tot, tot el que ha passat i tot el que ha eixit i mm. tot el que, lo que està ahí. Eh, després parlar de noms i dir eh, noms... Això ja és més complicat. Jo encara, Exacte. Jo sé, jo sé coses, jo sé coses, però com no tinc proves i jo em considero un periodista normal i formal i, i, i, que, i que si no tinc, no tinc proves no puc parlar de coses que no sé, pues no puc, no puc dir més. Però jo sé coses pues, de relacions de futbolistes en, en dones que han estat en la factoria, per dir-ho d'alguna manera, de Torbe. Mm. Eh, eh anem a veure com ho diu com, com ho dic vull, vull, eh, vull tindre mà esquerra uh mhm. -huh. eh, però no sé si la vaig tindre eh, jo, vaig, eh, jo vaig veure un reportatge d'est home uh mhm. eh, -huh. eh, vos sona un, cana, una, un programa que feia una xica que es, es deia, crec que era Samantha que sí, era 21 días con 21 días con uh mhm. -huh. y desde luego la, la, eh, la pues la, la descripció que hemos acaba de fer un expert en el sector com és Paco uh Eh, no se corresponde lo lo que vais a ver en aquel reportaje pero que el a ver 21 minutos. Ah, estaría en modo dosificat. Hombre, pues lo Sí, a ver Yo el también. Mm. el si Torbe admitís fer reportaje es porque donarà una buena imagen de O yo yo yo, en Todos a 100 eh, recordé que me va, me va cridar por teléfono y me va a decir mm, ¿por qué no salgo yo en todos a 100? Y, yo le iba a decir, pues, pues porque con la gente, la, la redacción en la que estamos trabajando, eh, si, sale, si sales va a ser para mal. Y yo, sinceramente, soy una persona que no, no, no normalmente no, si, no, si tiene que malamente de alguna persona, mejor no parle, no? O sigui, és una màxima que, que he tingut tota la meva vida i que, sobretot de gent que conec. O sigui, evidentment, si no conec, bueno, pues parles i parles sempre en ironia i tal, però en aquell moment eh, jo vaig parlar amb la gent de la redacció de Todos a 100 i me digueren, no, no, és que Torbé no, no, no, és que no, no, no queremos saber nada d'ell i no, i no el van treure precisament per això i evidentment no va eixir per això eh, supose que si, eh, si ha acceptat eixir en 21 dies con uh mhm. -huh. és perquè, perquè donaria una bona imatge d'ell perquè mhm. evidentment ell cuida molt la, la seva imatge eh? deixant ja més de banda la vessant torbe, però no el cas, perquè està ahí, mm. penseu que això pot en, enterbolir l'ambient eh, en, un, en una concentració? L'afectat és un jugador jove, val? però jo penso que eh, futbolistes i aquest nivell eh, ell està ja un, uns anys jugant en el Manchester, eh, estan sotmesos a una pressió que a lo millor no és com esta, però una pressió contínua, val? que, que clar, a lo millor no és com esta, però és una pressió contínua que pense que, que, que no deuria afectar al rendiment. A la, a la convivència de la concentració pense que no afectarà i al rendiment de futbolista pense inclús que tampoc. I si tinc que donar-li la raó a algú, encara que això ara no està de moda, perquè no està de moda, la done a Vicente del Bosque. Perquè el que ha dit a mi em pareix conseqüent. És a dir, mentre nosaltres no veguem que, que li afecta i pense que no li va afectar, nosaltres la mateixa decisió que teníem presa o que anàvem a prendre, la prenem i per mi aquesta reflexió és correcta ah, i, i, i, a més, i a més eh, tot apunta que de Gea i coherent uh mhm. -huh. Home, jo sí crec que el seleccionador no pot condemnar a De Gea mentre la justícia no el condemne, per tant... No és una qüestió de condemnar-lo, ni d'expulsar-lo no, no, de la selecció. Sí, són dues coses. No, no, Parle de, de no, no, si ja, li pot ja, ja, Però són dues coses, vull dir, una, si tu te creus eh, al futbolista, i una altra, si eh, el futbolista, evidentment, quan parles amb ell, te diu, mira, a mi aquestes coses no m'afecten. que yo no tengo resabores, yo estoy muy tranquilo y vaig a hacer un, partido normal. A partir de ahí, del Bosque yo creo que amb toda tota la coherencia del món no va a apartar de la titularidad a De Gea, Siempre que De Gea le diga que ella está bé y ojo, que el seleccionador se crega que esta es una altra, porque el futbolista de poder estic pero igual no está, pero siempre que el seleccionador detecte y escrega crega que el futbolista está bé para competir. A partir de ahí, pues, sí, del Bosque que jo crec que tenia previst donar-li la titularitat a De Gea en la porteria, el manté, crec, crec que és una decisió molt, molt coherent. Estic d'acord de Linares, jo crec que aquestes coses al grup no, no li afecten. A l'únic que li pot afectar és a, és a De Gea, evidentment, però si ell considera que no ha comès cap tipus de delicte i està tranquil, pues, a partir ahí De Gea porter i a jugar, clar. Paco, tu que tens una secció del València Golfo en, en la ràdio online, en un ràdio, i que eh, més o menys coneixes històries com coneguem tots, eh, creus, creus que això pot afectar el futbolista o pot afectar eh, la bona convivència en un grup com és ara la selecció espanyola? Jo crec que no, per una raó, sobretot, i és que Muniain no, està, no, no ha anat a l'Eurocopa i el tercer jugador que... Tampoc ha anat. diuen que Cisco, però evidentment jo estic convençut que no és Cisco, tampoc ha anat. No? O sigui, el, el tercer que no, digue, no, no direm el nom no, no ha anat. direm el nom. Efectivamente, eh, y y una otra banda, jo a comentar una, una cosa muy curiosa, y es que la flor en el cul que te Casillas, no? O <laughs> el poder colonia de Cañizares. El poder colonia de Cañizares. La lesión de César en la final de la Champions. La lesión de Valdés en el anterior Mundial. La lesión de Valdés que va a ser probablemente el titular en, Brasil. Efectivamente, seguro, y ahora eso, no? Es decir, o sea, después de la campaña tan terrible que ha eh, Casillas en el Porto, ahora... probablement apuntaria a titular si De Gea... Flaquejara, se derrumbara, sí. Trontolla, Trontolla, efectivament, no? I no sé què passarà, jo, no sé, jo crec que jugarà De, de Gea, efectivament. Però jo crec que és per, precisament per això, perquè, perquè els altres, diguem-ne, implicats en, en esta història no estan en la selecció i, clar, d'alguna manera, bueno, De Gea, en tot el que s'ha publicat, De Gea no està implicat. De Gea és el, el que va pagar la festa, no? Era el Paganini eh, era el que pagava i, a, a veure, eh, jo he vist whatsapps i conversacions i tal en, en el qual hi havia una complicitat per dir-ho d'alguna manera, però en realitat eren mecenes de tot això. O sigui, <laughs> eh, jo, jo pago però no follo, no? La qual cosa em sembla normal, entre cometes, o no, no ho sé, no ho sé, no? Perquè, de tota manera... El jo, freqüent pago? Eh, sí, sí, sí, sí, sí, sí que passa. De tota manera, també eh, els fets eh, fan referència a l'any 2011-2012 en el qual eh, De Gea no estava en Edurne, no? O sigui que, que igual la història és una altra. En quin any? 2011-2012. No? Jo crec que ja estaven, eh? Sí, segur. Sí, sí, sí. De 2011 fet, no estic segur. De doncs. fet, ella viatja en l'avió de tornada de la selecció amb el trofeu i canta. Per això ho recorde. En el 2012? Sí, jo diria que sí. No t'ho puc assegurar, però jo crec que sí, eh? Però jo crec que, lo que, se, lo que la, la història de la festa és de 2011, eh? I don, jo no, no estic segur... Ahí ja, si... ahí ja me pilles. 2011 estava amb ella, eh? La història de la festa i els tres protagonistes és de 2011. Després d'un Mundial i dos Eurocopes i un fracàs absolut en Brasil, quin paper penseu que li espera a la selecció espanyola a l'Eurocopa? Has canviat de, has de repent? No, vull dir, és que tampoc... Vull dir, canvia de repent, no? Vull dir, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hem tocat el tema. Crec que hem parlat clarament i crec que s'ha parlat així més clar probablement que s'ha parlat en cap ràdio nacional sobre el tema de De Gea. I, i no dona de molt més, la veritat. Eh? I no dona... Clar, és que el que no tampoc és... Tampoc podem recrear se en el funk, no, en el morbo. La, justícia no, té, que, més, jo, té que decidir a partir d'ahir pues, bueno, pues ja continuarem parlant d'aquest assumpte, clar. Hem fet una cosa que no ha fet ningú i és fer un perfil del, de lo que estorbe. Torbe. O sigui, Correcte. Torbe és el personatge, el proxeneta de la història i hem fet un perfil que, que ningú mitjà de comunicació ho ha fet perquè suposa que no, ningú s'ha posat en contacte amb gent que conec a Torbe i vosaltres ho heu fet i hem fet un, un perfil de Torbe i, bueno, i, i, i tot el que queda ahí ja no tenim, tenim que resol, resoldre nosaltres i jo estic d'acord amb tu que tenim que parlar de futbol no? Per això, després de eh, dos Eurocopes i un Mundial i un fracàs estrepitós en Brasil eh, quin futur penso que li espera a Espanya l'Euro 2017? Pues, a veure, jo sóc optimista amb la selecció espanyola, Manolo. Tu sempre és optimista amb la selecció. Sí, això, perquè... és, ah, no, això és cert. No, perquè he vist jugar a França, he vist jugar avui a Alemanya, vaig voler jugar a Anglaterra i a partir d'ahir no veig cap selecció de, en el primer partit que puga considerar-se ja favorita per a guanyar l'Eurocopa. Vull que esperar-me demà a veure Espanya en competició. És cert que la vaig veure esta, en l'amistós d'esta de esta semana totalmente desevedor, pero bueno, era, una, era un amistós, no era un partit de, de competició, i a partir ahí <laughs> pues, vaig a esperar-me a demà a veure com debuta Espanya en esta Eurocopa. Però he vist Alemanya, mm, a mi Alemanya no m'ha demostrat avui absolutament res, me va decebre moltíssim amb la, Anglaterra, no vaig veure tan... Pues mira que té un bon segon entrenador a Anglaterra, eh? Sí, no, i un, i un, i un espectacular primer entrenador. Escolta, tu el primer entrenador d'Anglaterra, tu el poses en una taula a les 12 de la nit amb una birra, una camisa de palmeretes de manega curta, unes bermudes, unes xancles amb calcetins, i arrimant-se a les seixantanyeres, en Benidorm, tot roig com una gamba, sí. i te quadra, però, però te quadra això o el poses en un capítol de los Roper? T'igualava a dir, és un secundari de, és un secundari de los Roper. Ray, Ray Hodgson. Però, Però el segon entrenador també, eh? O sigui, <laughs> bueno, oh. dona-li temps que encara és jove, però va camí. Podria ser un veí, podria ser un veí de, del Roper també, perfectament. Correcte. Però bueno, Manolo, jo vull esperar-me demà a veure la selecció espanyola. Jo crec que, té una, crec que hi ha una bona eh, plantilla i una bona mm. convocatòria, independentment de que podem estar més o menys d'acord en, en la baixa d'algun futbolista. A me sobra molta gent i me falta molta gent. Jo crec que hi ha una bona plantilla i una bona, i una bona convocatòria uh -huh. i vull mhm. esperar-me demà a veure com juga, com juga Espanya. Eh, mm, jo opino en la direcció de Salva, però vaig a intentar anar un pel·liu més, més lluny. El, no veig a Espanya fracassant, és a dir, jo no puc dir Espanya va guanyar l'Eurocopa, però no veig a Espanya fracassant, vull dir, no veig a Espanya caigui entre la primera ronda, i ara està de moda dir-ho, eh? però no és que la vergonya és l'últim partit i tal i qual, no veig a Espanya caigui entre la primera jo, ronda, jo, jo ni en el primer encreuament, i a partir de quarts de final, en funció de lo que mm. té les circumstàncies, pues, caus, però, però no ha fet el ridícul, val? com s'ha fet en altres ocasions. Jo pense que, que Espanya està a un nivell que no va fer-ho. <clears throat> Paco. Eh, jo és que crec que Del Bosque no ha fet bé la renovació, o sigui, de l'equip que va guanyar l'Eurocopa en l'any 2008 no, no ha fet la renovació, o sigui, en realitat pràcticament juguen els mateixos, no són els mateixos, evidentment, però en la columna vertebral segueix, segueix sent, sent els mateixos, i jo la veritat és que eh, com que no ha introduït gent jove de la manera adequada eh, no, no, no perdona, perdona Paco De Gea és ja novetat en porteria Millor, central que Sergio Ramos hoy en día, o que Piqué, creo que no hayan en, España. salvo Busquets a Si juga de, a de, de Gea bueno, vale. Eh, toda punta que... apunta de Gea según lo que le has del bosque. Pero tú ya dones per que juga Casillas, entonces. Eh, no sé, no, no, no, yo no sé, eh? no sé. No, te dic que sí que ya ha revolució en la columna vertebral, vull Busquets, y si Lluva Morata, yo creo que es una revolución. Y y y bueno, yo... No, Lito yo yo no sé. Morata, Morata juga perquè, perquè no, ha pogut, no ha pogut portar a Torres i a Villa, que eren les de sempre, no? O sigui, ja era el ah, colmo. Ah, home, però estan jugant. No, com, jugar. Com, com que no ha pogut dur-los? No, bueno, a Torres probablement. Ell té alguna... No, no, no, no. Ell amb Torres... Després de les declaracions que jo he sentit a Torres, ell té algo amb Torres... Hi ha alguna història. Bueno, però ha pogut dur-lo? O que era bueno. sí, un poco durlo. Y a veces estaba en un buen moment de forma, Torres. Porta, no, porta Nolito, Nolito ¿cuántos años té? 28 años, no? No, pero a mí, a eso me es lo de menys, eh? Eso de no veig a Nolito sent el futur davanter centre d'Espanya en un Mundial, a mí, cuando arriba el Mundial ya veurem que es qui està bé. Jo, eh, ah. Això m'ha paregut siempre una boba con un piano. Porta Duriz, que té 34 años. Pero es que me es igual, si está bé a Duriz, ¿por qué no van a Duriz? Sí, no sé, Yo, yo es que pensé que, el, que la renovación hay que hacerla por tan Chinchove. pues no sé, Yo creo que Alcácer probablemente no ha fet tants de mèrits, tants mèrits com a Duriz, Ruiz, però probablement s'ho mereixia perquè és una, un projecte de futur, no? I no és perquè siga del València, sincerament, eh? o sigui, ho dic en, en sèrio, però jo crec que... A per, me, però, en tot... però en el mateix cas que, que, que Paco, perquè no siga només Alcácer, me falta Mario Gaspar, me, sí, fa, sí, me, sí, me sí. falta Vítolo, vull dir, ai, això me, me, fal, me falten noms. Efectivament, estic d'acord amb tu, o sigui, vull dir que, que no eh, jo crec que no ha fet bé la renovació perquè continuen jugant eh, pràcticament els mateixos, són gent que estan molt... La, la columna vertebral són gent que està molt propera als 30 anys, i bueno, jo no, jo no m'acabe de fiar de la selecció, sincerament, no m'acabe de fiar mm, no sé què passarà, igual guanyen però no m'acabe de fiar o sigui, en, en el Mundial va pegar l'esclafit igual ho pegarà, igual no, eh? igual guanyen i, uh -huh. i tot contents i meravellós, però jo crec sincerament que, que, lo que eh, del Bosque ha sobreviscut una miqueta en, en pan per avui i fan per demà i eh, sobretot en el, en el recolzament mediàtic <clears throat> que, que té este senyor, que, que, és, que és una evidència que ha guanyat un Mundial i una Eurocopa eh? i ve de fer un fracàs absolut, absolut en Brasil. Absolut. Absolut. absolut. absolut. Sí, no, no, és, és, tan lluent, és tan lluent la Segua la seua Eurocopa y el seu Mundial no, no, com indiscutible, no, com indiscutible no, el a Brasil. No, un fracàs, el de Brasil es el, el, el, fracaso De una selección campeona del món. Eh? O sea hay mai primer, selecció campiona del món y llegat un Mundial. I que, firmar para que para Eurocopa, Mundial y fracaso Correcte. Eurocopa, Mundial y fracàs. Sí, on que no, firmar? Pues no. yo no. yo firme cada año qué es que que fa Alemania estar en semis. y a partir de ahí un año acabarà que, que, que, no, no, pero es que claro, ¿Ah? però, pero, pero, pero, es que es que Eurocopa Mundial Fracas no, eh. va, no va a ser mai no va a ser mai m'estic al fan, nano no. la porteria no la tenim clara dos centrals millors d'ixos que digueu que no canvia n'hi ha alguno millor? ara mateix per a mi no Val, n'hi ha algun mig centre millor que Busquets? Depèn de, lo que contenció? Vulgui, depèn de lo que vulguis jugar. Està... Dime, dime uno. Eh? Dime uno. Per que això. no estigui a la llista, dime uno. Que no estigui a la llista. jugar si no juga Busquets. Saúl. Saúl. Vale, molt No, he dit, ara tampoc, he dit, Saúl, he dit un mig centre de contenció. Bruno, Bruno, està Bruno, no? Està Bruno, està però Bruno saps que no va jugar. Andrés Iniesta, n'hi ha alguno que està millor que Ixe per jugar? Depèn a lo que vulguis jugar. És es que a lo millor tenen que despertar i obrir el ulls i lo de que Espanya ha encontrat... Però han vist jugar a Alemanya avui? A què juga a Alemanya, Manolo? És el primer partit, Si no eh? para de repetir estics de Guardiola en i de la selecció espanyola. En semifinals te contaré que, que en semifinals te contaré que juga a Alemanya. En semifinals te contaré que bueno, juga a Alemanya. Pues demà no critiques a Espanya. Perquè entonces te diré jo, en semifinals te diré lo que juga Espanya. Bueno, ja veurem. No? De moment, en les últimes setmanes... Semi... Jo, en les últimes semifinals que van ser les de Brasil 2014, sí, sí sabia que jugava no, no, Alemanya. Però, entonces esperem a les semis. De fet, Lin semis... va fer 7 gols a la selecció esperem a les semis... En les últimes semifinals no, també sabia el que jugava Espanya. A, a veure des de casa. esperemos a les semis. Per a fer-ho. No, no, sí, sí, sí, sí, sí no. acabes de dir-ho. Jo dic que en semifinals... Ja parlarem a que juga Alemanya, no? No, però te ho estic dient perquè el cupo mínim d'Alemanya és sempre semifinals. Molt bé, Manolo, perfecte. I des d'ahí és més fàcil mantindre, claro, perfecte, ma bé, mantindre sí, sí un projecte... Mira, guanyar, guanya un. Guanyar no és Clar. fàcil. Jo no li vaig exigir a Espanya, com la premsa que habitualment acompanya al Madrid, que és la que acompanya la selecció, que Espanya siga sempre la campiona. Vull dir, és que Espanya anava de calbotes mundials en la repesca i les portades era que anàvem a guanyar el Mundial, val? Mm. Jo això no li puc demanar a Espanya, perquè no tenia la tradició, ni el bagatge. Jo li demano... Bueno, eh, té un mundial, eh? eh sí, té un mundial. Sí, sí, mundial. Igual que té Anglaterra, eh? Correcte. Tu a Anglaterra correcte. la consideres favorita per alguna cosa? Jo, jo lo que te dic... Tu a Anglaterra, es, Tu Anglaterra la consideres favorita per alguna cosa? Però no. Espanya s'ha guanyat... Ordenou eh, usted el código guanyat... rojo. usted el código rojo. En els últims dos lustres s'ha guanyat el Lili, dret a que la tinguen sempre en contra. Jo no dic lo contrari. No, però... és cert que Espanya ha guanyat un punt competitiu que no tenia. Això ah. sí que és veritat però... Eh, bueno. Jo ho vull veure perquè a mi el Mundial de Brasil me deixa molts dubtes. Sí, sí, sí, jo estic d'acord, eh? Jo estic d'acord i... I a mi, a mi sincerament... I a lo millor el que xundarem és una generació, no un estil de xoc, que són dos coses diferents. Mireu, jo tinc una opinió al respecte i, i, i ho torno a dir que m'estic calfant. Calfant, el, calfa't. El, el... <laughs> o sigui, me pareix que a nivell de seleccions val, uh mhm. -huh. no, ha, no ha hagut un cicle, un cicle tan exitós com el que tingui la selecció espanyola. No, no hi ha hagut cap, si, no hi ha hagut. Si, si no, hagut. no hi ha hagut. les dues... Partint d'això, era... Linares, era, algú està negant això? Es, no, estigué, tu. però deixa'm, deixa'm acabar l'argument. Tu permanentment. No, eh, jo no, jo mai. Me podeu no deixar mai. acabar l'argument? Acaba. Paral·lelament, eh, en aquestes circumstàncies eh, és molt complicat gestionar la fi val? Eh, el, el, com aplega Espanya gestiona molt malament l'èxit tota la vida, Espanya val? en general i era difícil de gestionar jo era de l'opinió val? que per gestionar i... eh, eh, o sigui sea, la conclusió del cicle més exitós del futbol de seleccions a nivell mundial i, per supost, continental, n'hi havia que deixar l'equip a estrellar-se com s'estrellar. Pum! Pegar contra una pedra. I ara, que ja s'ha estrellat, perquè això a mi no se m'ocorria una altra forma de gestionar-ho. Ah, no? No, a mi no se me va ocurrir. A mi no se me va ocurrir. Mira, Lo cómodo era dir, no, és que se tenia que haver carregat a este i a l'altre per anar Mundial de Brasil. L'altre dia, en la teua caïra, en aquesta mateixa caïra, mm. estava sentat l'entrenador de l'Atlético Saguntino, el convidarem a la tertúlia, va estar, va estar molt bé, per cert, a, a David Gutiérrez. Sí. I en aquesta caïda d'enfront, al costat d'on nostre folgador, estava sentat Eduardo García Valdamigui. I li digué, quan t'arriba un èxit, no te deixes mai portar per el coret de la gent. Vull dir, pren les decisions que hagis de prendre de cara al futur. Claro. Entonces, no, és que el cicle de la selecció, vull dir, vull dir exitós no, exitosíssim. Dos Eurocopes i un Mundial guanyés pràcticament, sobretot els dos Eurocopes, en la gorra. Mm. Val? Mm. En una miqueta de sort, perquè tots els equips campions tenen una miqueta clar. de sort en un partit que vas als penals i tal, val, perfecte. Però vull dir, no hi ha aquí que no hagi passat per ahí. Mm. Vull dir, és que tu estàs posant en dubte els, els mèrits de la selecció. No, no, jo no poso en, mèrit, en dubte el que aquesta selecció ha sigut està ahí, no ho pot esborrar ningú. Dos Eurocopes i un Mundial. Mm. Lo que posa en dubte és, a dia d'avui, què és esta selecció? Que no té res a veure amb el que ha sigut. El que ha sigut està ahí, dos Eurocopes i un Mundial. Incontestable. El que estic dient és, i senyor, que va ser el millor continuador possible dels que hi havia en el mercat de la tasca d'Ulis Aragonès que Vicente del Bosque, és un home preparat per a fer un canvi, per a mi, pel seu caràcter, no ho és. No. I és un home que és molt diplomàtic amb certs cercles de pressió que envolten a la selecció, que és la mateixa premsa, que com ben dient, cobrís habitualment la informació del Real Madrid. Tu creus que si Lucas Vázquez no haguera jugat en el Madrid ha ganat la selecció, Lini? Pues no, en la vida, en la vida. Jo crec directament... Acosta't una miqueta al micro, si no, no te... Jo crec que no haguera anat. Pues com diria aquell, no hi més preguntes, senyor. Però, jo, no, no, però, però, però tens, tens una, no... una llista de 23 sí, no, tios, sí, nano... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. I, i, que, i clar, n'hi han tres que li vas a reprochar, clar. Quin i, futbolista i, i, del i perfil de Lucas Vázquez ha anat permanentment a la selecció i ja no està perquè físicament ja no està per anar? N'hi ha uno. Jesús Navas. Correcte. Quin altre futbolista espanyol li sembla més a Jesús Navas avui en dia en la Lliga Espanyola? Mm. Lucas Vázquez. Mm. Dime un altre. Té, unes característiques... Per això va Lucas Vázquez a la selecció, és el que jo interprete. És una interpretació de futbol. Ja. A partir d'ahí, no, és que juguen al Madrid. Perfecte, el que ubicam. Pues aleshores creus que si, que si Pedro haguera jugat en el Celta, en, jugat, en en el Chelsea, ha ganat a la selecció? La vida. Home, en la seva fulla de servici, pues... Eh... No, no sé dir, el rendiment en guany de la majoria de futbolistes del Chelsea que ha dut del Bosca a la selecció és lamentable. És que el problema, el problema està en que el criteri no ho sabem, perquè... Què és el problema? Exemple, Aduriz Duriz i, i Nolito han anat perquè han fet una gran temporada, però a banda han anat Cesc, Pedro, gent Clar. que no ha fet una bona temporada i que estan ahí, o sigui, no ho entenc. Però perquè formen part del nucli de confiança bueno, d'un seleccionador i jo entenc si, que un seleccionador bé, però... confie en un grup de gent i s'emporte gent de confiança que en un moment donat a d'ell, perquè són Salva. gent de la seva confiança i li poden donar algo. I jo, ho, jo ho entenc perfectament, ho, en, ho entenc. No, jo, tam, jo també ho entenc. Puc estar d'acord que, el, el, que el nivell no ha sigut bo, que no ha sigut no, bo no, ni el de Pedro no. ni el de Cesc, però que, me, però que ell se'ls porte perquè els té confiança, jo ho entenc. Però jo estic, estic d'acord i estic, estic, és molt bé, però n'hi ha que aplicar un criteri i un criteri per a tots. O sigui, o puig és a gent que ha jugat en les seleccions inferiors, i que estan tota la vida anant, però que després no els portes, perquè portes a un tio com Lucas Vázquez, que és un descobriment dels últims mes i mig, perquè ha jugat mes i mig en el Madrid, i això a mi em sembla increïble comparat amb jugadors que han fet una temporada més o menys normal i no els ha portat. En aquesta posició, banda, no, Paco. banda aquesta posició. I a banda porta, porta a Pedro i porta a Cesc, que no han fet una temporada horrible i estan mm. ahí, sí, són de confiança. Bueno, però és que ja se va demostrar en Brasil que Torres i Villa no servien per a la selecció i els no. va portar... I ara, eh, no, i sobretot el que va jugar titular, Diego Costa. Exactament. Que, Diego... Tots, que tots sabíem que Diego Costa era la bateria del Zeppelin i la filarmònica de Viena. Sí, sí, no exacte. pegava ni amb cola. No me mires així, no, no me mires així, Salva. El, no, no, no, no, único sí. lo único que le recrimina del Bosque és la falta de criteri. O sigui, jo estic de... Vale, tu portes sempre els mateixos fins que es cremen d'una vegada i em sembla molt bé. O sigui, vale, tu com pues... te carregaves, nano? Tu com te, ole, com te carregaves ole. a Villa i a Torres, nano? Posixant-lo fora. Ja, clar, això quan ja li has vist els ous al bou, dius, hòstia, és mascle. Val? No. Mm. Però si no, nano, es tenen que anar han guanyat el que han guanyat, i això van, nano, estaven es, jugant. Escolta, més, més pressió que va aguantar Luis Aragonés en el cas Raúl, mm. claro. no ha aguantat ningú en este país. Mm. Ningú. I Luis arriba un moment en què va fer la renovació a més... Eh... Eh, però te dic una cosa i se m'unfla la boca quan t'ho dic. Mm. Dímelo que guanyar Raúl en la selecció espanyola. Cero. El 7 d'Espanya per la banda de la fava. És el 7 del Real Madrid. Ja però d'Espanya ja no, nano. Ja està. El 7 d'Espanya n'hi ha un. Pues ja I és el guaje. Pues... Li agrada la gent o no li agrada, Escolta, nano. Escolta, pues... pues t'estic dient que més pressió que va suportar aquell home en això, haguera guanyat o no haguera guanyat, jo no he vist que cap mitjà, com si se feia en el moment en què este se deixa fora Raúl, Vull dir, emitjans eh, nacionals nacionales, però, en campaña para que la gente anant a cridar Raúl Raúl als vols... aeroports y y al, i, a las estaciones de tren nova a España. Te vols a de a nacionals, No, es que, que va, intrínseca a, Del Bosque. ¿Tú crees que si pago que Alcázar a jugat en el Madrid de a la, selección? Segurísimo. selecció? Seguríssim. Pues ja Segur. està. 12.38, la primera pausa, que si no se la, se Diviértete con Conduce, siéntela... pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? mascotas ¿Cómo? cocotas. el paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. cocotas uno más de la familia. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. La Avenida del Automóvil presenta la primera feria La Avenida del Automóvil, la mayor oferta en la historia de Valencia. Más de mil vehículos nuevos y de ocasión del 10 al 18 de junio y de 9 a 20 horas, excepto domingo. Primera feria, la Avenida del Automóvil. Si te agrada el sport esta es la tegua cita obligatoria Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio el rápidamente. Sobre el Twitter la pregunta que en fet es si fa un buen europeo vendríeu, traspassaries a Mustafi? ha en Italia novedosa al respecto Pues ahora ara de seguida anem. Mina 50.000 Mustafi, no. Tony Chediu no. caso Otamendi, no. Fermín diu sí, 45 kilos. Marius Andreas diu solo pensamos en traspasar. Ya vendimos a Otamendi y lo vimos que nos pasó, que lo que nos pasó de... ¿Quién da garantías de los sustitutos Tapón López diu Estiga Gómez para la cláusula Rafa Salvador diu no mai. En Albiol al para ella central top Y Gómez per rotacions, per Camacho per davant. Equip serio y competitivo Víctor Salvador diu si fa un buen europeo lo que faría es no venderlo. En el meu equip els millors, no vendre los millors. Is Ventura diu antes vendría a los otros tres centrales. Si lo venden Ballí vale 40. Así que los que los 45 que dicen se quedan muy cortos. Jai Valero Diu Mustafi es mejor que Bailly, lo han comprado por 40, pues de 50 para arriba. Ah, y yo no lo vendería. José Castillo Jimeno diu, para mí toda la plantilla es transferible y si se vende después de hacer un buen papel en la Eurocopa, 30 kilos está bien. Juan Radiu pensé que sí, que sí vendría, pero una buena oferta. No puedo tornar a pasar lo de este año. El rendimiento de Mustafi ha dio mediocre calle Be With You, nada, si pagan la cláusula y se quiere ir, pues adiós, si no, quedas aquí como un pino del proyecto. André, más de lo mismo, Vicente Rollo Diu, si se embolan a las horas para cláusula, si no, no, eh, negociaría, es fundamental. Pero este equipo, siempre diu, siempre y cuando el que venga de recambio tira de efectuos Jesús Ceacero diu, sí, no veo a nadie intransferible, el precio lo fijará la necesidad que tengamos de cash para reforzar la plantilla. Luis, diu, lo todo esto va también Dio Mustafi y cumplidor. Y sí, sube, qué importante. Marco San Salvador diu, yo traspasaría a Abdenur y ficharía a Gustavo Gómez. Mustafi no tiene precio para para la edad y la calidad que tiene Mr. X diu, después de Otamendi, si ahora traspasen a Mustafi y André Gómez que se vagin a hacer la mala lo que sobra es morralla Edu Pérez diu, no, hay que empezar de nuevo a valorar nuestro patrimonio, Mustafi es patrimonio y Pilar Santi Delgado diu, ni vendería a Mustafi ni me gastaría un euro en traspaso de Albiol vendamos a otros antes y construyamos desde la defensa Rodolfo H. diu, apaga y vámonos si vendes a Mustafi, Juan Carlos Juliá diu, no, cap Pedro Simó diu, no y si eso sucede, os digo claramente que esta temporada nacería otra vez como la anterior con la venta de Otamendi David Amigo Moya diu, no André, ah, que se llama botat la pantalla, un no, André sí a partir de 60, pero Mustafi intransferible, la cláusula completa con impuestos. Xavi diu clàusula, Javi B diu mai vendría si se vol es un jugador que pertenece a lo que dio Luis Aragonés, pasillo de seguridad. Darío Hidalgo Gómez diu sí que otras pasaría por 30 millones a diferencia de André que no quiere irse, Mustafi sí que quiere irse, Chafacharcos diu no, nos hace falta sentirnos fuertes, el valencianismo se queja de todo porque este año ha sufrido muchas humillaciones. <clears throat> Perdón, Lirba diu eh, no, Giuseppe Diu, Manolo, eh, tampoco. Eh, José Vicente García Lario, y Dola Cracks, una pregunta. Diaguara juega en el mismo puesto de Camacho, no es mejor el malacitano. Por lo menos siga mejor, <clears throat> pero siga más complicado la salida de él. Juan Manuel Rigo de un Mustafa 30 y Valle 37. Mustafa y vale su peso no tal y como está el mercado. No hay color. Eh, Juan José Rabadán, de uno lo vendería. Tenemos que construir desde la defensa y como defensa es muy válido para el equipo. José Vicente García Lario en otra vuelta, digo, además de ajustar presupuesto, hay que hacer un equipo. Yo me quedaría con Mustafi si él quiere quedarse. 20 por 30 millones. Enrique Sayas, yo también creo que Mustafi debe quedarse y vender eh, Abdenur y traer a Raúl Albiol. A Mundiu seguimos pagando muy caras las promesas y regalando los nuestros. Por eso prefiero cederlos o que se queden. Mustafi por 35. Eh, Luis Diu, a este paso de la sección de Euro, va a tener que poner la banda sonora de Rocky. Cómo caen los guantazos. Eh, Pili Diu, eh, hay que deshacerse de Abdenur y Santos. Si no, para matarlos. Walter Dualdo, Díaz Abdenur y Santos fuera. Bienvenido Gustavo Gómez. No nos tomen por boludos. Alan Dius y pensé mientras pasar al Bons empezaré un equipo de segunda fila y mediocre. Burgos Diu, si en un mes de 40 kilos. Aire, la Ventosa, Camacho y Borra serían Ansel el central diferente era Di. Rubén García Diu no, pero sigue una oferta de 30 kilos. Me lo pensaría. Mark <clears throat> Diu a Mustafi quede. Pero seguía de decir Pero menos de 50 no nada Se ha s'ha apostar Pero este futbolista eh, genial, Diudani Cuando uno cree Que yo lo había oído todo, <laughs> oye, yo pago pero no follo, en No <laughs> probablemente <laughs> eso dijo. Yo ¿no? Fernando Perales diu Gary Neville es mes de Harry Potter. Eh, Rafael Arenas diu, Directo a tu compañero, se referís a Linares, que Italia y Francia quedaron eliminadas en primera ronda del Mundial después de ganarlo. Alberto Cátedra diu... Cuestión... Eh, eh, eh, alto que, que yo hice referencia a mí? sí, que es el pichor... La... No, paco Paco yo yo pues yo no, Paco, pues vale. A, aclarit queda. Perdón. ¿Alemania y Francia? No, eh, eh, Francia e Italia. Alberto ¿qué te la Diu cuestionando si debe jugar Iniesta o Busquets en la selección. en la selección. No sé si reír o llorar. Claro, es que yo no lo. Es que, yo no. Te rao, nano. Alberto Peinado Diu señor Montal está usted un pesimista últimamente. Que si ya veremos los fichajes de Valencia, que si España no es favorita. el Valencia, fichajes fará. España, yo no di que no siga favorita. Di que me tengo que demostrar, que es diferente. I Toni Campos diu la prova de tot eh, el que esteu dient la teniu en Albiol. En efecte, que anava a la selecció quan estava en el Madrid no jugava i ara que ho ha jugat tot no va a la selecció. I Miguel diu nunca si no nada és de lo poco bueno que tenemos. Folgado, tens alguna cosa que dir-me de Mustafi que existen en Itàlia? Sí, sí, sí? un moment, que tenim que fer una pausa i després m'ho contes, vinga. Miguel, prepárate. Tengo un plan extraordinario para el fin de semana. ¿Para el fin de semana? Yo tengo uno para los próximos años. Ahora llévate un Honda Civic por 139 euros al mes. Y con el plan extraordinario de Honda, tres años de mantenimiento gratuito y cinco años de garantía y asistencia en carretera. Les esperamos en Center Auto, calle Eduardo Bosca 13 y avenida del CID 77. Honda. The Power of Dreams. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita obligatoria obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 46 al voltant del València Club de Futbol, moviments de mercat, informació que en Itàlia sobre un nom que avui és notícia per mèrits propis. Ha marcat el primer gol de la selecció alemanya, és Escodra Mustafi Folgado. Sí, informació d'última hora, Manolo. En Itàlia, demà publicarà que eh, hi ha diferents equips italians que volen contactar amb el València per a tractar d'incorporar a Escodra Mustafi. Se parla d'interès del Nàpols, se parla d'interès de la Roma i es parla també de l'interès del Milà. El Nàpols busca un central, a partir d'ahir molta gent interpreta que podria haver un canvi de, de cromos, més una quantitat econòmica per aquí. Jo no el faria. Eh, jo te dic lo que, lo, que, lo, ah, sí. que se pot publicar, que Mustafi se'n vaig cap allà i així vinga el viol. La Roma, després de la lesió d'Antonio Rüdiger, que efectivament és qui li obri les portes a la titularitat de la selecció espanyola a, a Mustafi, Alemanya. si no, Alemanya, perdó, si no Mustafi era, era suplent, s'ha lesionat de ligament, va estar sis mesos de baixa, la Roma busca un central, podria també tractar d'accedir a la contractació de Mustafi. Problema, segons es publica en Itàlia, Manolo, eh, el preu. Més de 15 quilos, de moment Itàlia no oferiria per a contractar eh, Mustafi. No, pues, per 15 que ni ho intenten. <clears throat> Jo, correcte, ahí no n'hi ha debat. Si l'oferta si que aplica és ixa, val, 15, el, el, el, el, el gràcies per tot i, to i tornen a casa. El València té que aguantar els matxos, però eh, jo, jo pense que és una errada, òbviament respecte a totes les opinions, uh -huh. pense que és una errada comparar les situacions eh, Otamendi-Mustafi. Val, eh... Mustafi és un, és un bon central en, en marxa de progressió que és que la circumstància d'aquest marxa de millora és el que ha encarit el traspàs de Belli, del del Villarreal. Eh, no el present del futbolista, sinó el marxa de millora que té. Val? Eh, és un bon... Però havent vist, vist en guany que Mustafi, sense un xuor de jerarquia al costat, ha baixat molt, moltíssim el seu rendiment. És a dir, una cosa és un cas Otamendi, que és un pepino de central, val? i una altra cosa és Mustafi, que és un bon central i un projecte de gran central. En això aplegui la següent conclusió. Si venen en 15 quilos a comprártelo, el València té que aguantar i no tirar-se, perquè és un futbolista en potencial, i no llevar-se'l de damunt. Ara, si tu li pots pegar una Mustafa a algú en el cap, li la pegues, val? i en això te reconstruïxes, perquè és un bon jugador que té marxa de millora, però si pots pegar-li a un, una trompa en el cap, el lleves, perquè havent vist el que és, no tenint gent al costat. Me pareix que és com deuria, i òbviament respecte a totes les opinions, val? però és que me pareix que és com deuria, deuria d'operar el abans. Sobre, també tinc alguna cosa que dir, Paco? ¿Sobre Otamendi o Mustafi, Mustafi? Mustafi, Mustafi. Ah, bueno, <laughs> yo creo que si es con todo en tenen molta pasta, pues, evidentemente yo creo que en el, Valencia no tiene no, que haber ningún jugador intransferible, no? y en el caso de Mustafi, de Messi si en pues, em sembla molt eh, el problema es siempre lo, per kilo lo no? Eh, que ese es el problema que ha pasado en guany, no? S'ha Tomendi bueno, va ingressar a València eh, gairebé 50 milions d'euros, però després el que ha vingut per a substituir-lo ha sigut un desastre. pues esperem que Mustafi no passi això. A mi em sembla un bon jugador, encara que no hagi fet la millor temporada de la seva carrera, però em sembla un bon jugador. Jo crec que també és un jugador eh, compromès en, en l'equip i en l'esperit de l'equip i tot això, encara que la gent diga que és molt tribunero i que i que li tira la bronca als companys. I en en guany per aviació li ha sobrat molt, molts partits, eh? Sí, és possible, però a mi... A mi em sembla un bon jugador, sincerament. A mi també, eh? Bon central, el, el bon central dels bons centrals dels últims 15 anys que ha tingut el València, que no són tants, però ha tingut molt bons centrals, i un d'ells és, crec que és Mustafi. I, i avui ho ha demostrat, jo crec que ha fet un bon partit. Ha fet un molt bon partit. O sigui, jo crec que ha fet un bon partit, no. ha, ha marcat un gol no i ha estat... Acord eh, molt bé i ha, ha, ha tallat la, la jugada del segon gol ha sigut un, un tall seu que ha, ha propiciat un contraatac i ha tingut un fallo que ha sigut el, un valor que li ha pegat però que, que, que ahir jo crec que Neuer s'ha precipitat i, uh mhm. -huh. i ha eixit malament però a mi m'ha semblat I, que... I el de la parada Oplianca que fa una anticipació i després perd ell en l'entrega quan ja s'ha anticipat i, bueno, i, sí. i, i, i té que i traure la mà Neuer o sigui, ha combinat eh, eh, encert en errades però jo ho vaig a dir, i ho dic ara després de que, de que, de que el tio isca amb dos orelles i rabo per la mm. porta gran. Ha fet un gol, guanya Alemanya, tal i qual, molt bé. Jo quan he vist la a Alemanya, el primer que he pensat és eh, coll... sí. en Alemanya, nano, no n'hi ha una altre central actualment, que ara està Rudiger que s'ha trencat, m'ho han, me ho han explicat, val? no n'hi ha una altre central que has que ha rendit en guany millor que Mustafi? No. No, no, i més... És Clar, que jo me tornava loco. Home, a, home Alemanya, si apliques Alemanya la lògica pot... del bosque entenc que Hummels, pugues pensar en això, però... Hummels, Hummels, no, és que jo aquí Hummels, no tinc una altra Hummels té, té molèsties físiques, o està lesionat, val? Rudiger té un sí. problema de lligaments, m'han enumerat 3 o 4, uh -huh. val? Que estava en, en el... Però pensava, dic, bueno, pues, pues atén-me. Si, Alemanya, eh... Alemanya té un problema en defensa molt gran, eh? O sigui, té un problema en centrals, té un problema en lateral dret, lateral esquerra, o sigui, mm, és, és un equip que li passa una miqueta el que li passava a Espanya fa uns anys, que tenia molts bons centrocampistes, molts bons davanters, però darrere costava trobar, o sigui, no, no oblidem que fins que el València va començar a fabricar laterals esquerra, Espanya <laughs> no tenia cap lateral, jugava cap de vila. Jugava vila. cap de vila. en 30 i pico anys. ah, en, 30, sí. en 30 i pico anys. O sigui, eh, I que dius, bueno, ara, ara el que passa és que estan tots els que han passat pel València, que si eh, Jordi Alba, Bernat, eh, Gallà podria anar, tot això, però en realitat dius, bueno, és que no n'hi ha tants, no? I, I a Alemanya li passa una miqueta el mateix que li passava a Espanya fa 4 o 6 anys, no? Que, que darrere és el que lo té més pillat en pinces, no? Ese és el problema. Uh -huh. Sí, està, i, està i... però clar, Mustafi... Bueno... Home, tenint en compte el que deia, si hagués aplicat la lògica del Bosque, com el seu equip ha fet un mal any, no hagués anat Mustafi a la selecció, però com Joaquim Lou té una altra lògica, que és la d'Opera Alemanya, pues sí que ha anat a, a la selecció, sí. ha jugat de titular Manolo, i ha marcat un gol. Anava a ser reserva, Manolo, i a més, però, eh, ho ja, contàrem ja, així l'altre dia. Va, va a la selecció? Va a la selecció, ja, efectivament. Pues no hi però anava pues no ha, pues anava, no, pues anava, no Paco Alcácer? No. Juguen en el mateix equip? No. No juguen en el mateix equip Alcácer i Mustafi? En Alemanya no. No, no juguen Paco Alcácer i Mustafi en el mateix, en el mateix club? Sí, però... però, pues, però això estic dient que l'OU no aplica la mateixa però fa un moment l'estaves pegant, l'estaves arreant del Bosque perquè havia dut a futbolistes que havien fet una roïn temporada és que segons, segons del no, Bosque... No, no, ja no, Alcácer, sap, ja no eixir d'ahir, ja no sap eixir d'ahir, Manolo. Pedro i Cesc, els has enumerat? Me deixes acabar, per favor? Sí, segons del Bosque, Paco Alcácer no havia fet una durant la temporada, però el seu equip sí, i això l'havia arrossegat. Paraules textuals de Del Bosque, no de Manolo Montal. Estava altra la selecció? Eh? I Estava altra la selecció? Sí. Clar, evidentment, ahí està. Ahí I, I Mustafi està en Alemanya? Mustafi està en Alemanya. Mm? La temporada de Mustafi ha sigut per a la selecció? I la de Bartra? No. Mira de Mustafi? Pero según del Bosque, pero la de Mustafi, pero Paco Alcácer y Peraliche. no, pero no claves Alcácer. No, sí, sí, no claves el penalitze perquè, porque perquè he, tirado la comparança per ahí en qué de Bosque vale, pues, que Paco Alcácer no había fet una durante la temporada pero que la mala temporada del València había rosegat. Correcte. ya está, ya está. Tens l'explicació ja o no, te, no Mustafi ha fet temporada per a la selecció? Esa sab- he sabut eixir d'ahir o m'he quedat, o m'he Mustafi- quedat tancaet? Mustaf- O m'he quedat tancaet? No, no saps si perquè no contestes. Mustafi ha fet temporada per a la selecció? Mustafi, pues, segons el seleccionador eh, nacional alemany, sí. I segons va del Bosque, Bartra ha fet bona temporada. Pues, jo l'únic que he dit és que del Bosque no aplica no? la mateixa lògica que jo, que estic a Bartra, que jo aquí. Tio, jo que estic defendent i que me pareix que molt, la majoria no te, no te de decisions... No te traia, lo de Bartra, no, no, no, o sea, no n'hi ha per una agarrar-ho, ah, tio. Pues ja vos va, ja, ja vos, ja vos ja, va no, ballant però, però, però que de 23 ja ballen 3 és normal, Manolo. però és que també que, que ara que ne són 41 milions d'espanyols sí. eh, que, li, que els agraden el futbol que n'hi han 39 <laughs> milions no, a veure, és conya, però eh, 5.000 entrenadors o seleccionadors que n'hi hagueren sí. 5.000 seleccions diferents. Perfecte. I jo ah, l'únic que he dit és que la lògica de Joaquim Lop no és la lògica de Vicente del Bosque. Val. Qui té més palmarès en les eleccions? Joaquín Lobo del Bosque. Aniran ahí, ahí, eh? Al diàl·li estaran. Jo és que en el futbol no veu ningú del passat. Ateme, ah, i, i, del passat, i, del passat i, tito, i títols de club també que, que, que, que va xarreant Joaquín Lobo. Eh, bueno, perfecte. Lobo. <laughs> Joaquín Lobo, després de les imatges d'avui. Jo és que en el futbol del passat no, sé, no, no viu ningú. Del passat viuen els historiadors i ja, ja parlarem, jo quan parla d'altre futbolista o d'altre tècnic, vull dir, te trauré este tall de veu, Manolo. Perfecte. Perfecte. Com anàveu a traure'm el de Jackson palmarès, Martínez en Palmarès i Com anàveu a traure'm en guany el de Jackson Martínez. Martínez ara, i està, en, i, Martínez... I està guardadet. I està guardadet. Però Jackson Martínez... Jackson Martínez se l'anava a pegar en l'Atleti de Madrid. Sí. I me tragués el tall i el guardaren per a enguany traure-me-lo. Pues mira, no m'han tret el tall. Pit, no, perquè jo me pensava que anava a fer negoci a punta pala. I mira, pues, oh, pues mira no, no, no, a fer ni un. Pues mira. Jackson Martínez. Ara trau Jackson Martínez. Sí? No, home, no. 5 minuts que... per a la una. Jackson Martínez. és que eres tu que estàs dient, ja te trauré este Quan tall. Quan València firma Piatti, jo pensava que, no, era, que era un, que un, fitxatge de categoria. Jo també, jo també, jo també. Eres tu que estaves dient, ja te trauré este tall. Jo dic que també ha utxuat a aquest joc en mi alguna volta i se l'ha tingut que menjar entre elles. Estàs guanyant tots els debats, no? Permanentment així en aquest Pues de moment he perdut poquets. Vale, meu, Manolo. De de moment he perdut poquets, no, eh? La humilitat, on la tens? Dime? La humilitat, on la tens? La humilitat, on toca. Quan guanye, guanye, i quan on, perd, no, perd. No, no, no. Joaquim Lou. Guanyes tot. Jo... A Joaquim Lou no t'hi la No, guanyes tot. No. Eh? Guanyes tot, dius. No, tot no, quasi tot. Alguna volta empate. Vale, vale. Està clar. Dius el que vull, Manolo, tens la raó. Vas <laughs> la raó sempre. No, home, el que la vols tindre sempre és tu. Jo no. Ho has dit abans. No, no. Te pregunta per Mustafa, te Paco Alcácer, a Jackson Martínez. Correcte. Vale. Pues ¿Son, son debats? Se costó el currículum o el Palmares no val? Que no, que no se puede vivir del passat? Bueno, Home, perfecte. Pues tú verás, tú verás. Sí que sí, que perfecto. ¿Hay algún seleccionador que tenga més edad que de vos que va a la selecció, a las selecciones. Alguno llevará, Manolo, sí. Amb el d'Anglaterra, però ja hem dit que està pan a la El L'Ucrània crec que també és major. Si vols el d'Ucrània... No has vist el partit, que no? El d'Ucrània... No recordo el seleccionador. És que me no fixe, estàs, no vist me fixe més en els futbolistes que en els seleccionadors. No has vist el partit d'Alemanya, no? Sí, totalment. I no has vist el seleccionador d'Ucrània pues no, vale, no m'he vale, fixat. No has vist el partit. Me fixe més en els futbolistes. Vale, vale, vale. vale. Míralo, així el tens. Mira eh? la foto. Busca-lo ahí. El fut... No sé, igual està ahí, dic, el diari, dic. anem a veure. Home, eh, si tu dius que jo he vist el partit, <laughs> així n'hi ha un tècnic que ha vist com jo estava mirant el partit constantment. Però no has vist la selecció d'Ucrània? No, no he vist la selecció. Has tancat perquè... quan hi en pantalla? No, estava a altres coses, ah, perquè vale, m'interessa vale, més vale, vale, mirar vale, quan vale. hi ha futbol per, sí, per sí, mig. Sí, sí, sí, correcte. No sé, cadascú té la seva manera de veure el futbol. Sí, sí, correcte. Home, jo penso que Mijailo Fomenko és, <laughs> és un seleccionador... Fomenko, fomenko de construcciones, es, es, es, fomenko de construcciones y contratas. Prou maur, ja! <laughs> Què té, 86? No, l'edat no la posa. Ja parlaré jo. Leiva, <laughs> de bacharre. Sí? Fomenco. Fomenco de construcciones y contratas. Eh, te pinta per lo que s'ha manejat eh, en les, últims, en les últimes notícies des dels països d'on venen les notícies, perquè en el València la cosa està molt tancada de que esta semana sí que pot que se menege alguna cosa, és que com Però està en, en estiu, quan, quan, és que com quan eres en estiu i veu que no se meneja, me diu, se no meneja res. Però molt ràpid, Manolo. Sí que té pinta de que esta setmana pot manejar alguna no? Però molt ràpid, Manolo. Sí. Eh, 13 quilos llevarà. Segons l'oferta del, del Correa de Bologna. Còstic. Segons el que diuen en, quilos, en Sèrbia. Eh, Gustavo Guzmán. Segons el que diuen en Argentina. 35 quilos el València se gasta esta setmana. Us, us puc fer una reflexió? Eh, sí. eh, a, a mi em diu l'experiència que les temporades en les que en les que n'hi han grans esdeveniments de seleccions, uh mhm. -huh. el mercat ser es demore un poc, val? perquè... perquè ixes, jo crec que se va demorar. I ses fitxes de... Eh, de veure, fitxes... segons la premsa sèrbia, premsa italiana, esta setmana se tanca Còstic i Diabaràs. Segons a, el que diuen allí. A, a nivell d'elit, eh, en que, que tu no vagis a firmar els futbolistes que estiguen en, en les grans seleccions o eh, n'hi ha, ha moltes voltes que és necessari que, ho sabeu, que caiga la primera fitxa perquè uh mhm. -huh. es, eh, eh, sí, es, que s'amolli el moviment, per dir-ho manera. Mm. Jo penso que això pot fer que, que es demori un poc pues, tot, pues, jo, pues, tot el mercat. Paco, tu veus que esta setmana anem a veure algun moviment o que estarà la cosa congelada? És possible, no ho sé, la veritat no tinc tanta informació com uh -huh. per saber-ho, eh, però bueno, lo normal és que seria lo lògic, sí. Perfecte, pues anem a deixar-ho així. Ara m'explicarà Folgado quin partit va veure de la Copa Amèrica, que n'hi ha mitges punts. No, ara m'explicarà si has vist Alemanya i no has vist el seleccionador. 12 i 59. No Folgado, veure la Copa Amèrica, gràcies. <laughs> Adéu, Marc. Bomenco. I demà, I demà Espanya. I demà M'has enviat a fer la mà directament. <laughs> Paco, gràcies. Vaig a veure Equador-Haití. ecuador haití Segur que Folgado té un mitja punta d'aixòs que li agrada no, eh, Gràcies, Linares. Gràcies. Que també se va passar pipa. Senyors, ho deixem així. Demà 3 més quart del con Levante Televisió. Tornem a les 11 mitja en la ràdio. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Que se aloja en el asiento de detrás Confiando en que nos diga mira